Pots escoltar 1984 a Ràdio Bronca. 104.5 de la FM. Dimecres de 9 a 11 i divendres de 7 a 9. Ràdio Bronca, 1984. I si encara en vols més, Escolta'ns a Ràdio 77. 1984, des de Titoieta a la resta del món. enseguida todos los detalles de ese informe. Es gravísima la acusación que hoy hace Amnistía Internacional. Dice, hay torturas policiales en España. La policía, la Guardia Civil, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado torturan, dice Amnistía Internacional, y quedan impunes porque son ellas mismas las que investigan. veces quienes la violan. Ocurre aquí, en España, y las torturas policiales quedan impunes. Ponen un ejemplo, el caso Roquetas. En julio de 2005 moría en comisaría Juan Martínez Galdeano. Su autopsia demostró que había recibido golpes estando bajo custodia, pero nadie respondió por ello. Hay un gravísimo problema en España de investigación de eh, abusos de la policía, y es que los policías se investigan a sí mismos. El caso Roquetas lo, identifica, lo ve claramente es la juez se dirige al propio teniente que ha cometido los abusos para que se investigue a sí mismo. En su informe anual, la Amnistía señala más violaciones de los derechos humanos en España. El colectivo que más les preocupa, los inmigrantes. Recuerdan que tampoco hubo responsables en la muerte de varios inmigrantes que trataban de cruzar la valla de Melilla y denuncian que a los que llegan se les sigue expulsando sin la más mínima supervisión judicial. estoy sentado del bar aquel y ya los tipos saben carne y por el morro me meten un buen papel, me llevan para comer mis botones, me ponen todos en los cojones, me hacen preguntas que no puedo responder. Te hemos visto cuando andabas el domingo, no estabas, con quién ibas, de qué hablabas, no contesto, no hace nada. no deja de preguntarse, están las uñas para no escuchar y con un flexo le quieres desorientar. Han pasado los salí alguien me han puesto a la fin y no me importa, pues ya lo hizo vivir. Tu justicia, que me ya tus abuesos, me hazlo más y más. Tu justicia, tus abuesos, me la sudan más y más. Me la tocan a los manos, me la chupan sin parar Tu justicia, tus abuesos, me la sudan más y más. Me la tocan a los manos, me la chupan sin parar Y ya lo saco Buenas, al final hemos conseguido colarnos en la Fortaleza Prohibida. Estamos dentro de la Academia de Policía y vamos a ver eh, qué nos cuentan los futuros agentes de la ley. ¿Por qué quieres ser policía? Pues de vocación desde pequeño. Siempre quiero ser policía por defender al pueblo, quitar la criminalidad y todas las cosas. Ayudar a la gente, lo típico, y hacer algo que no sea siempre lo mismo. No me veo de otra cosa. El hecho de tener todo un poco controlado, porque si no, sería, no sé. ¿Sería? Pues un descontrol. O sea, proteger al ciudadano, ¿no? Sí, sobre todo. Bueno, de vez en cuando salen casos de malos tratos o de torturas así en las comisarías. ¿Qué te parece? Pues... Hombre, eso está mal, pero que este... luego hay otro tema que por ejemplo, que haya dos guardias civiles que estén fuera y, y luego eh, eh, al revés. Sí, no sé todavía, creo que algo pasará, ¿sabes? Pero tampoco menos que antes. Pues que mm, por parte del funcionario me parece una falta de profesionalidad. Que haya dos guardias civiles que estén fuera y, y luego... Eh, Un asesino que ha matado a alguien siempre va a intentar quitarse culpa echando a otras personas. Eh, al revés. Eh, supuestamente hay unos principios básicos de actuación y supuestamente un policía no debe tratar mal a un detenido. Pero sucede. Mm, no lo sé. También hay que ver cómo ha actuado el detenido. Un policía se le irá un poco la mano, sí. ¿Y qué opinas de la sentencia que ha condenado a cuatro guardias civiles por torturar a dos etarras en el momento de la detención? Pues hombre, es un tema muy complicado que yo... Eh, yo Si han actuado de una forma violenta los etarras, pues los funcionarios habrán, habrán actuado en consecuencia. A ciertas personas que matan o algo, mm, yo creo que no tienen que tener los mismos derechos. Es que el tema de los etarras son, ya es un tema muy delicado. Si a mí me dan un puñetazo, yo no me voy a estar así quieto mientras que tú me golpeas. ¿Qué tipo de derechos les quitaría? No sé cuánto tiempo duró, o sea, para mí fue una eternidad el viaje que bajé. No sé, no soy consciente si, si me pararon en el, en el coche, si no me paraban, porque no podía mirar. Sé que me pegaba hasta el conductor. A veces cuando uno explica la tortura es un poco complicado porque parece que, bueno, hay golpes y hubo amenazas. Está todo, por lo menos en lo que yo viví, bastante entremezclado. Cuando no les gustaba la respuesta o cuando no la sabía, pues me golpeaban, ¿no? todo fue subiendo de intensidad. O sea, me, eh, hicieron hacer eh, eh, flexiones y ejercicios físicos con una bolsa puesta mientras me gritaban, mientras me golpeaban. Y al cabo del tiempo, pues, al final me pusieron, ¿no? Los electrodos también. Nos pusieron en las orejas, en la parte de atrás de las orejas, luego en los testículos y en el pene. Fuimos detenidos de una manera muy ostentosa y con mucho aparataje policial a, las, a la una y media de la mañana, cada uno en su casa, operativos de noche, trasladados a la Audiencia Nacional, incomunicados, torturados, como, las mejores películas. Si eh, existe la tortura es eh, fundamentalmente porque, eh, porque existe la incomunicación. y la incomunicación se crea precisamente para, para amparar este tipo de prácticas, para esconderla para que no sepamos lo que ocurre eh, durante 120 horas que está una persona detenida. Oh. Benvinguts i benvingudes a 1984, benvinguts i benvingudes, com sempre, en aquest estat d'excepció on la tortura és el dia a dia de molta gent i queda absolutament impune per part de la justícia estats al revés. És, és ella la qui executa aquestes tortures eh, i eufemismes que, eh, que busquen tapar aquesta veritable plaga de, de, d'interrogatoris. Benvinguts. Efectivament, Efecti efectivament, uh, efectivament, avui és el dia 13 de, de desembre, un dia encomanat a la llum, Santa Bàrbara, uh, estava en 1984, Orwell cada dia té un poc més de raó, hem arrencat a, eh, amb unes seqüències, eh, la darrera de les quals era forma part d'un documental de l'any passat, del 2013, de tortures i drets humans a Euskal Herria, i hem eh, començat escoltant a eh, TDK la cançó Interrogatorio, que van fer l'any 84, van enregistrar la seva maqueta, encara que la versió que hem escoltat és la que va aparèixer l'any 86 al seu LP Carne Vision. I després hem escoltat la cançó Cop en Attitude, algo així com policia, tota una actitud, de, de Poison Idea, del seu primer LP Kings of Punk, amb la que obrien la seva cara bé. I, I ara encara seguim escoltant la cançó... Bueno, seguim escoltant una banda brasilera que acabem d'escoltar, se feien dir Còlera, i era la cançó Dreitos Humanos. El passat 10 de desembre va ser el Dia Internacional dels Drets Humans i coincidint amb aquesta data és quan s'entrega el Premi Nobel de la Pau i també coincidint amb aquestes dates més o mancos quan Amnistia Internacional eh, publica els seus informes, on se constata una vegada més que en aquest país, a Espanya, se segueix torturant i també eh, aquesta, eh, aquesta setmana hi ha hagut pues, eh, que això s'ha conegut en certesa que entre el 2002 i el 2006 els Estats Units va torturar els sospitosos de terrorisme detinguts després dels atacs de terroristes de l'11S encara que òbvies la paraula tortura i fer servir un eufemisme com l'aplicació de tècniques d'interrogatori reforçades ha quedat clar que la presa de responsabilitat conclou amb la publicació de l'informe del Comitè d'Intel·ligència pel Senat. Sí. Això és tot el que pensen assumir. Sí, la setmana passada escoltàvem aquell text que no vam dir que era d'en Eduardo Galeano, mm. eh, on se xerrava que un 10 de, de desembre se li va entregar en Barack Obama eh, el Premi Nobel de la Pau, mm. el mateix president dels Estats Units que justificava la, la guerra justa, no? Mm si vos sembla, mentre mos poden còmodes, van arribant també, els nostres eh? convidats, <laughs> esperam en Raül... Eh, anem a escoltar una cançó que se fa dir State Terrorism, terrorisme d'estat l'enregistren un grup suec que se fan dir Abscum, una banda que va començar eh, la seva la seva, el seu activisme punk allà als 80s a Suècia, encara que l'any 2002, 2002 va publicar un LP titulat Punkista, on tornaven eh, a publicar un bon caramull de cançons en contra de la guerra, en contra de la injustícia, del capitalisme, etc. Escolta'm la cançó, com vos dèiem, State Terrorisme. Sí, sí, sí, i és que també, com bé diu el setmanari La Directa, ordenen l'ingrés a presó dels dos policies del conegut eh, cas 4F condemnats per torturar i a un ciutadà de Trinitat i Tobago. I és que la secció cinquena de l'Audiència de Barcelona dona un termini màxim de 15 dies hàbils perquè ingressin voluntàriament a un centre penitenciari eh, finalment entraran a la presó els ja arxiconeguts Víctor Bayona i Bacari Samyang, els dos policies municipals de Barcelona condemnats per tortures greus contra el ciutadà de Trinitat i Tobago Yuri Jardín. Hauran d'ingressar a un centre penitenciari per complir la pena de dos anys i tres mesos de presó en un termini màxim de 15 dies hàbils. Així ho ha ordenat la, la secció cinquena de l'Audiència de Barcelona, després que el Consell de Ministres del 21 de novembre denegués la petició d'indult que van presentar els advocats dels dos agents amb el suport del SAPOL, el sindicat més representatiu dins el cos de, de la Guàrdia Urbana i de Barcelona. Tots dos, que resideixen a Barcelona i Badalona respectivament, tenen dret a escollir el centre penitenciari més proper al seu domicili. Precisament, aquests dos agents van ser la peça clau testificar contra Rodrigo Lanza, Patricia Heras i els altres dos nois que van ser empresonats pel cas 4F. La paraula dels dos policies va tenir més pes davant del tribunal que el testimoni de les persones acusades, les proves documentals i la paraula dels pèrits, que contradeien la versió dels policies, quan es va fer pública la coincidència dels dos agents actuants en ambdós casos, la tardor del 2011 les, famili les famílies i les amistats de les persones encausades del 4F van veure una porta d'esperança per reobrir el, el cas, tot i que en aquelles dates Uh, hi havia un fet que ja era irreversible. Patricia Eras s'havia suicidat. A dia d'avui, ni la Fiscalia ni el Poder Judicial han considerat oportú obrir una investigació per aclarir si la sentència va ser dictada basant-se en un fals testimoni. La condena de Samyanc i Bayona per les tortures infringides al ciutadà de Trinidad i Tobago eh, malgrat la seva gravetat, no va tenir gens de repercussió a la premsa catalana. Precisament, aquest és un dels aspectes del cas que es destaca més al documental Ciutat Morta, dirigida per Xavier Artigas i Chapo Ortega, que a la pràctica ha servit com a eina de denúncia d'aquells fets. L'impacte d'aquesta obra cinematogràfica ha estat molt més fort les últimes setmanes gràcies a la gran quantitat de guardons que ha rebut a diferents festivals de cinema. TV3, després d'una llarga i difícil negociació, emetrà aquest documental de la productora Metro Monster abans del 31 de gener al programa programa Sala 33. I de sí, Sam Yankee i Bayona aniran a presó per tortures. I esperem, i esperem que això eh, faci que se reobri una altra vegada a KSF i, i se revisi tot això. Pues sí, uh, resu ara resulta que tothom, tothom ho sabia tot, no? Sí. Ara que està, la trutja d'anar Maria Antònia Muna a la presó, I tothom Mates... ja sabia les mangarrufes que feien fa 10 anys. En Mates està a la presó i tothom ho sabia, però ningú deia res. Sí. Que encara pitjor que, que ser ignorant és ser còmplice i no dir res, no? Sí, efectivament. Però, però bueno. tothom sap que en aquesta illa uh, ser còmplice és una cosa molt profitosa. Sí, sí. és la Mediterrània. Bones tardes, Lluís. Bones tardes. Benvingut al programa, siguis. Companyia. Uh, avui en Lluís també ens acompanya al programa, igual que en Jota. Bones tardes. Bones. I tenim els telemandos, en, en Larry. Com cada setmana, moltes gràcies. Uh -huh. pues ja que ara tothom sembla que ho sabia, però ho han admès el govern dels Estats Units i els seus còmplices, Espanya, Anglaterra i la resta, pues anem a recuperar aquella cançó uh, aquell àlbum d'una banda que se feia dir MIA, les sigles M-I-A, una banda nord-americana que l'any 84 eh, publicava amb Alternative Tentacles un LP titulat Murder in a Foreign Place, algo així com assassinats a, a l'estranger. I escoltam la cançó mateixa que se titula Murder in a Foreign Place i a la que diuen I think we all know, just we are afraid to say who the CIA is gonna kill today. It's murder in a foreign place. Algo així com pens que tots ja ho sabíem, encara que tenim por a dir-ho amem qui se carregarà la CIA avui. Assassinat a l'estranger. to the La comisión oficial que indagó los abusos del régimen militar en Brasil 1964-1985 recomendó en su informe final juzgar a los agentes públicos que cometieron graves violaciones de derechos humanos en ese periodo, algo que hasta ahora el país ha evitado. El documento de más de 3.000 páginas de la Comisión de la Verdad fue entregado este miércoles a la presidenta brasileña Dilma Rousseff, una expresa política que fue torturada en los años 70 y se emocionó hasta las lágrimas al recibir el texto. Rousseff aseguró que el trabajo del grupo que ella misma creó dos años y siete meses atrás ayudará a Brasil a reconciliarse consigo mismo, porque negó que exista un afán de revanchismo, odio o ajuste de cuentas una ley de amnistía de 1979 impidió hasta ahora juzgar a los responsables de muertes, desapariciones, torturas del régimen militar en Brasil. Esto supone una excepción regional que ha sido criticada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sin embargo, la Comisión de la Verdad brasileña señaló a 377 responsables de esos crímenes y sugirió someter a juicio a aquellos <clears throat> que continúan vivos, casi 200 militares, policías y agentes públicos de la época. Esto coloca a las autoridades brasileñas en la disyuntiva de seguir esas recomendaciones a riesgo de irritar a las Fuerzas Armadas o mantener la situación jurídica vigente frustrando las expectativas de víctimas de abusos y sus familiares. tres categorías eh, se defineixen en aquest está de la verdad. Entre los 367 identificados como responsables de abusos figuran cinco expresidentes del régimen, listados e-, en la categoría de responsabilidad político-institucional, junto a exministros y oficiales militares. En el nivel de responsabilidad por la gestión de estructuras y procedimientos figuran excomandantes de unidades militares, así como exjefes policiales y de institutos médicos legales que según la comisión permitieron los abusos en dependencias del Estado, incluso sin haberlos cometido directamente. Por último, en la categoría de autoría directa de crímenes aparecen militares y agentes que de acuerdo al informe cometieron asesinatos, desapariciones forzadas y torturas de opositores. del total de responsables mencionados, 196 permanecen vivos con un promedio de edad de 82 años. Hasta ahora, 23 de ellos han sido denunciados en procesos que transcurren en la justicia, pero ninguno fue condenado. El argumento para reclamar que sean juzgados pese a la ley de amnistía es que esos crímenes son de lesa humanidad y por lo tanto escapan al alcance de esa norma, aprobada durante el propio régimen. Bueno, és una notícia que podreu trobar i que podreu ampliar i que ha estat també durant aquesta setmana, que la veritat aquesta setmana eh, era d'aquest tema i d'altres que aniran repassant. I desgraciadament no només aquesta setmana, sinó el dia a dia i de vegades, pues, quasi que mos oblidam o no ho comentam, no? I pff, et dona peu a, a xerrar-ne cada dia. Sí, no, no, et donaria peu i de més a posar música també en tenim a patades sí, sobre aquest tema. Sí, la veritat és que el punk, el punk és, comences a cercar cançons de... Que, I a, menys cada Lluís. disco hi ha un hi ha algo de... tema... En contra de la repressió, en contra de la policia, en contra de l'autoritat, del, del govern... Uh, Jota, tu ets un especialista en no, això, no? No, no especialista en res. Bueno. Uh, què hem escoltat ara? Tenim l'especialista bueno, del Gaida, sí. amb el tema. Sí, sí. Hem escoltat es, Skill the Man Who Question, una banda americana de, de final dels 90, jo no, no sé si toquen o no, encara. Tenen un LP que se diu Sugar Industry i, i hem escoltat, bé, això el va treure Qualition, que és un, un segell holandès, si no vaig malament, i hem escoltat el tema Good Cop, Bad Cop. Ah, sí? Ah, otra, poc... dicotomía dicotomia d'aquestes... Sí. Poli bueno es poli malo. Sí, m'ha agradat molt aqu aquesta, aqu el que hem escoltat al principi del programa, que era eh, una reportera del programa d'aquest de, de Madrid, de La Tuerca, no? on, presentat pel famoso Pablo Iglesias, no el del PSOE, i, i on, eh, on l'enviaven a una acadèmia de policies no? a demanar-li a ment que trobaven de, de les tortures a comissaria i els mals tractes. I, ja abans de ser policies, val la pena dir que, que tenen actitud de policia? Uh, segons les respostes de quasi un 90% d'estrès que han xerrat en aquesta <laughs> entrevista... Un 90% d'estrès. De, sí, exacte, <laughs> t'ho imagina't. O sigui, per mi només em un bondessar. Uh, eh, el Manco que donava unes respostes un poc més clares, però n'hi havia un, per cert, que no s'arribava aclarant les respostes i, com dius tu, Fede, uh, apunta que tenim torturadors per rato barra A. Professionals. Professionals, professionals, exacte. Good cop, bad cop. O era al revés. A totes maneres, eh, mm, dona gràcia perquè jo per mi que no se m'agassin tant perquè eh, vull dir, eh, jo fa molt d'anys igual que altres companys que han, que han sentit això de policia bueno policia malo però és que mm, pff, ja només xerrar-los quan te demanen la documentació o alguna cosa ja eh, perfectament identifiques com a... Jo és que crec que deu ser una una norma de, de, de, de, de seva, inclús, eh? de que s'ha d'establir pues, doncs, do, dos tipus de, de personatges perquè tu puguis tenir una espècie de complicitat o algo. Jo crec que deu ser algo que s'ensenya se, que des d'acadèmia, eh? mira que t'ho dic. Deu sí. ser algo... Eh, inclús a la millor trobaríem en de Romà i coses d'aquestes. <laughs> Sí, podria ser, tot és cosa de psicologia barata policial, no? però mm. així tot eh, dona gust pensar que quan entra dins la comissaria i ja se posen els guants o el que tinguin que posar-se damunt aquests bastardos, eh, sàpigues qui és el que te donarà les hòsties i és que... Eh, te donaràs tazonet d'aigua. I és que te donaràs sona d'aigua. I te dirà, esto lo hacemos por tu bien. Que tens, Lluís, eh? Massa no, experiència. No, jo... Mm, no. Però, bueno, desgraciadament, hi ha molta gent que sí. Hem vist que no t'has duit un baúl, però t'has duit una rinyonera de discos. Així que <laughs> més en van sonaran algunes i ja mos fas arribar les teves propostes. Okay. Musicals. Eh, Jota, sí, uh, i de, de Kill, Kill the Man Who Questions. De eh, Kill the Man Who eh, Questions? Questions. Uh, M'on anem a Escòcia. Escòcia, què t'agrada Escòcia? Sí, Aquest, uh, Skilt... Uh, què, se, què és el menjar típic d'aquella d'Escòcia? Que se mengen unes butzes d'una boia? Ni punyetera idea. Haggish. Haggish. Haggish. Bueno, Això no sé què pensarien els veganos. Són bueno, veganos, uh, aquests que escoltarem. Uh, aquest grup no crec que els agradi molt els Haggish. Són els Sedición i grupem, DIY, així, veganos, i l'LP que, que escoltarem, el tema que escoltarem de l'LP és una e LP molt, molt ecologista, molt, molt de la terra. De fet, se titula eh, El batec de la terra. Que sí, és... que amb, que amb un rotllo quasi tribal, no? Sí, molt tribal, i basta veure els dibuixos i aquests, aquest son tipo de... Aquest son que sona ja, ja, ja és el batec de la terra. Sí, sí. És un digeridú, no? Digeridú. Sí, eh, el de pel Tibet. Aquí Portugal, no, no sé exactament. Sí, diferents algo llocs. Sí, Austràlia també en tenen. També exacte, Austràlia també n'hi ha. Mm. Uh, bueno, els temes que escoltarem és Herbit. El batec de la terra. I, de... I és que també un altre tema d'aquest de la setmana és que ja no només, bueno, evidentment eh, som, un, som una espècie torturadora, crec que ja per, per quasi per definició segur que ho poses a la Wikipedia, ser humà i te posa torturador, i, o assassí, no? I és que també tenim problemes en la, en la nostra mateixa espècie i en les altres espècies. I és que aquesta setmana també ha saltat a la llum que el parque de, el parque de Cobar, no? Eh, sacrifica a tiros a todos sus lobos adultos. El diputado regional López Marcano exige explicaciones por lo que considera una auténtica escabechina contra una especie insignia del parque. La empresa gestora del parque afirma que la muerte se ha realizado siguiendo criterios conservacionistas. es per sí. lo, és eh. por millor, a racha Això que va... Que convertit en naturalesa. Que va a pasar fa un mes a un mes y algo. Sí. I és perquè feien sí. com obres o no, havien de canviar recinte de llocs i, i hi havia llots, bé, llocs petits. Sí. I ells varen per tots els adults junts i, i se bareaven i per, per solucionar-ho els mataren a tot i inclús especifica la notícia que n'hi havia exemplars que els van haver de pegar 8 tirs. Imagina't l'animal el que devia sofrir això perquè no se devia morir aviat. I, bueno, i sabó que també se volia fer d'amagat, de... Mm Sí. Tipo que no se sapiguen molt, però clar, les que sempre surten i això. Està clar que sumar eh, se mou per sadisme. Uh mhm. -huh. Com era aquella frase, homini oh, lupus, com era? Uf, no sé. El, lobo, el hombre es un lobo para el hombre. Sí. Però bueno, uh, i de condemnar-me realment a fer-me uh, totes aquestes classes de tortures i assassinats a, a, dona, a les altres espècies. És una bona la gent que fa aquestes coses perquè ho fa de denúncia. magnífic. Sí. sí. Fa magnífic. Sí el que fa és totes vergonya. associacions els, eh, hi, els, hem de, dedicar un, algun parell de temes a eh, tota ah, aquesta gent. Sí, però cada dissabte. Cada no. dissabte els hi dediquem. I doncs ens poden dedicar un Bernat concret, concret eh, que són els Conflict, del seu primer LP, que és del 82, des, des is Who es time, es time de, sí, estem de veure qui és qui. Uh, escoltarem el tema quan no... Mim, mim, mordes. Uh, Can significa asesinato. up on the table, then sat out all and night. hi queda Meat Means Murder. Murder. En ah, Lluís Hola. sempre mi m'havia preparat qualque cosa, en Lluís en Fede, no sé... Sí, eh? en Lluís també s'ha duit a la seva rinyonera un parell de bons LPs, no trobes, Jota? Sí. Bueno, pues cercant per aquí tenim un clàssic de Moc 47, que no sé per com punyetes, ja me l'ha robat qualcú, m'ha quedat en wow, quina ràdio. És una, una, una, un recopilatori amb pràcticament tota la discografia, un LP que se veia molt a final dels anys 90, mhm. una reedició de Distortion Records, on apareix bon el seu... Bon segell. Un poc pirata, però bueno, bueno. millor banda que segell, crec. Però en qualsevol cas, eh, en aquest disco que en Lluís mos ha duit apareix el single de Moc 47 i apareixen les seves cintes, si no m'equivoc. Uh mhm. -huh. I quina cançó has triada? pues, uh, un clàssic, Animal Liberation. Home, tota una balada i una declaració d'intencions. Exacte, crua com són les tortures contra els animals. Shack, al món. I el nostre mitjà de comunicació de cabecera del grup Serra és l'última hora i aquesta setmana sorpreníem dues pàgines totals. Una era dos articles que venien un de vora l'altre. Una era que la policia havia confiscat al mercadillo de Consell eh, uniformes de policia municipal que se venien. I no sé si lo pitjor és que se venien o que se venien a 3 euros. I a la pàgina esquerra, una, una notícia que ha, ha, ha tingut continuïtat aquest dies, en aquest mateix mitjà, mm. i és que eh, aquesta setmana a la vila d'Andratx eh, ha hagut un assalto vecinal al maltrato animal. Sí? I jo tot d'una vaig pensar que eren activistes de Animal Liberation Front, però semblaven més de, del Club Elsa, eh? d'aquestes senyores uh -huh. que fan los mercadillos en els abrigos de bison. Sí, era d'un pagès que tenia El artículo está firmado por Julio Bastida en fotos imprescindibles de Michels y el artículo comienza Guerrero. No son integrantes de ningún comando de operaciones especiales, pero resultan igual de efectivos. Un grupo de vecinos de la localidad de Andrach asaltaron en la noche del domingo al lunes una finca ubicada en el Camino al Prat, en pleno centro del Port de Andrach, con la única intención de salvar la vida a varios corderitos, ovejas, asnos y un caballo que se encontraban en condiciones infames. Bueno, L'article segueix, no? diu que això eren membres d'una associació de veïnats i de eh, llibertat per andrats, que no coneixen aquest col·lectiu, però deu ser interessant, no? perquè andrats ja saben que és un nucli urbà que, on la recessió s'ha fet molt forta. Diuen que el propietari eh, vol emprendre accions legals contra exassaltants. Vull dir... Sí, home, les fotos jo ja vos dic que no tenen desperdici, eh? Uh, aquesta... Però bueno, era una notícia que mos ha cridat l'atenció perquè <laughs> un poc... Uh, uh, és que el reportatge fotogràfic uh, dona, completa molt el que és l'article. Mm. I... Seguim. Sí, um... tenc més cançons d'aquest sí, palo, perquè jo claro. em sentiria un parell. Ja bueno. saps que és una cosa que m'atira. Pues poden seguir amb un grup de borratxos. Ah, sí? Holandès, També m'atira, això holandesos, borratxos ocupas, son esfueras online. Uy. Uy. Yo no estuve esa noche en Hamburgo. No, no, es que, bueno, que, que más que menos ah, bueno, hasta los no, sé, no, por no, Sé. no estuve esa noche en Hamburgo. Federico tampoco. M'ha donat no. pistes de que ets un vist per, per, per qualque banda. Els han sofrit, els han sofrit. Sí, sí, sí, sí, sí. És un grup, és un grup molt sí, carinyo, molt E baixa o primeiro LP ou mini LP, não sei qual lhe tem que dir, é para temas, todos pausadas. Uh, diu Global Destruction e já va editar els Correlices uh, final dels 90 o la segona meitat, me penso. I el tema que escoltarem se diu Mi Factory, Factory de Carn. que mos hem equivocat de cançó, que hem escoltat Up de Pons, mm. arribar als, als punts, vas d'escoltar el Mi Mi Mord, uh, Mi Factory. Però bueno, igual, sempre està bé escoltar, és un clàssic i eh. no falla els concerts de Fleece and Lies, sí. i fins i tot la toquen els seus fans del públic, Fet un petit kick-cat i... Ah, i els punks Fantàstic. està bé que se plantegin coses, no? Sobretot ah, no. els punks. I bueno, eh, l'altre tema del dia, eh, bueno, del dia, de la setmana, eh, és la fantàstica Llei Mordassa. I ara estava aquí eh, mirant eh, quatre cosetes i des de eh, l'OSPDH, que significa l'Observatori del Sistema Penal i Drets Humans, que és de la Universitat de Barcelona, hi ha nombrosos articles al respecte, eh, eh, la veritat que tots bastant interessants, tots són molt interessants. Uh, I n'he agafat un que, que diu repressió penal i vells remeis per a noves realitats. I vos llegiré un parell de fragments i diu les últimes iniciatives repressives plantejades pel govern com a projecte de la llei Mordassa o Codi Penal, la reiteració de macroprocessos a l'Audiència Nacional i sonades operacions policials situen novament Espanya i Catalunya en el punt de mira de les organitzacions locals i internacionals de defensa dels drets humans. Mecanismes d'excepció que traspassen els límits d'un sistema polític presumptament eh, garantista eh, desperten amb força de la mà del govern de torn, legislacions i tribunals fets a mida que, encara que propis de règims del passat, mai van deixar de, forma, de formar part del nostre sistema jurídic. I eh, l'article aquest eh, acaba dient això. En l'actualitat, tot i la desaparició de l'amenaça terrorista, boc expiatori de mesures ultrarepressives, s'observa una nova expansió d'aquestes tendències, aquest cop cap a d'altres col·lectius crítics i ara sí, de caire molt més pacífic. Novament, doncs, l'Estat demostra que els mecanismes excepcionals no es justifiquen per la magnitud de l'amenaça real vers la societat, sinó de l'amenaça simbòlica respecte a l'estatus quo. Reformes legislatives com l'actual, processos polítics davant l'Audiència Nacional com els d'Aturem al Parlament o l'entorn a Berçale, així com episodis de violència policial com els del desallotjament de Canvies, constitueixen la continuïtat lògica de la dinàmica penal espanyola. Així les coses, aquesta no és una anàlisi pessimista ni legitimadora del moment que ens ha tocat viure. Al contrari, vivim una inversió de rols, estat social, precarietat, en què la perversió del contracte social la fa que els governs, en lloc de, garan, de garants de les llibertats polítiques, es converteixin en depredadors. En aquesta situació, més que mai, és la societat crítica qui s'erigeix com a defensora dels drets civils i la desobediència front a la injustícia esdevé legítima i necessària. Thank you. I'll El ple del Congrés ha aprovat avui la restrictiva llei de seguretat ciutadana, anomenada Llei Mordassa, que ara passa pel Senat al Senat per la seva aprovació definitiva amb l'oposició de tots els grups parlamentaris a excepció del PP, que van presentar nou esmenes a la, to tota-, a la totalitat. Entre les nombroses mesures que presenta la llei trobem la legalització de les devolucions en calent a Ceuta i Melilla, una mesura que ha estat criticada, entre altres, pel comissari de Drets Humans del Consell d'Europa, Nils Muiseniec. De les 270 esmenes presentades a la llei de seguretat ciutadana, la Comissió d'Interior del Congrés en va aprovar al voltant de 50. La majoria de les esmenes tramitades fan referència a millores tècniques del text, no del contingut, mentre que altres suposen un enduriment d'una llei que ha estat assenyalada per un centenar de col·lectius socials i fins eh, i tot per la Unió Europea pel seu caràcter restrictiu dels drets de reunió i llibertat d'expressió. Ahir, tant al matí com a la tarda, es van convocar mobilitzacions de rebuig a la nova llei. Primer, la plataforma No Somos Delito, integrada per més de 70 organitzacions, va presentar una, eh, un eh, seguici fúnebre que va acabar a les escalinates del Congrés dels Diputats. Davant les portes de la institució, els activistes van manifestar la seva repulsa a una llei que, segons la plataforma, per les infraccions contingudes i les eh, multes associades amenaça com mai el dret d'expressió i reunió i manifestació pacífica dels espanyols, en plena etapa preelectoral. A l'acte també hi van acudir representants d'Izquierda Plural i Grup Mixt, així com Odon uh, eh, Elorza i Ignacio Sánchez Amor del PSOE. Tots van posar davant l'edifici del Congrés com a mostra de repulsa a l'aprovació de la llei. Ja a la tarda, a les 7, el seguici fúnebre va continuar recorrent el carrer Arenal des de la plaça d'Isabel II fins a la Puerta del Sol. Això, aquest article, podreu trobar a la directa.cat. Ja, som har för sitter där och grejer som han vill. Va? Han har ingen förman som står där och slavar på honom. Va? Pues en aquests que sentim xerrar de fons són un, uns suecs que m'ha seduït en Lluís. Són una banda que se feien dir Anticímex i de la qual trobareu de l'any 83 un petit documental de l'època i que ara recentment ha estat eh, penjat a la xarxa, eh, ja sabeu on, eh, subtitulat en castellà per si qualcú està interessat en aquesta banda, unes imatges ben guapes. Bé, eh, només fer, posar un petit incís i molt greu, que és que UNICEF eh, ha publicat eh, l'informe anual sobre infants i aquest eh, any eh, 2014 ha estat particularment eh, nefast eh, en quant als lots se refereix perquè, si mal no me'n record, quasi 400.000 infants han mort víctimes de la guerra, de la tortura, de violacions i esclavisme. Eh, Evidentment, això no ho ha fet només una persona, que vol dir això? Que hi ha molt de torturadors i no només i no només eh, se tortura quan una persona està dins comissaria, sinó quan has de sentir el renou de les bombes que has damunt la teu teulada. Pues sí, Lluís. I abans d'escoltar la cançó que ens presentaràs, que ja m'ensum que és d'Anticímex, sí. eh, recordar-vos que la cançó que escoltàvem abans de que en Bernat ens donés aquesta notícia era la cançó Censura, Censorship, d'un grup britànic de, de la segona meitat dels anys 80, era en Ripcord, i era una cançó que apareixia al seu LP Poetic Justice, del celler Ragging Records. Ara sí, diguem que què escoltarem a continuació. Bueno, però escoltarem un tema d'Anticímex eh, que s'anava Wendy eh, When the Die, i, bueno, eh, exactament no sabem què vol dir perquè està escrit un suec. Quan els innocents moren. Exacte. Està en anglès. Està en anglès, Lluís. Va, hòstia, va, va, va, va, Esperant que la professora del Lluís d'anglès no estigui escoltant el programa perquè si no crec que el suspendran. Som-hi. <laughs> When the innocents die. I de sí, això era When the Innocents Die de Anti-Cimex. No! Pots escoltar 1984 a Ràdio Bronca. Yeah! 104.5 de la FM. Yeah! Dimecres de 9 a 11 i divendres de 7 a 9. Ràdio Bronca, 1984. si encara en vols més, escolta'ns a Ràdio 77. 1984, des de Titoieta a la resta del món. <laughs> Muy buenas tardes. Hola. ¿Qué tal? He llegado, he llegado. Un poco tarde, pero siempre llego. Siempre en el mejor momento para poner la mejor música. Ya que, está escuchando la música que habéis puesto también es auténtica, muy buena. claro, pues con el baúl que llevas no me extraña que revisen en estas horas. Sí, me ha costado <laughs> mucho llegar hasta aquí. Eh. casi, casi, casi, casi. He estado ahí haciendo mis cositas, que son muchas, pero bueno, una de ellas, pues como siempre, el deporte me manda un poco de castigo. Estábamos escuchando, ya que estáis con el tema de la mordaza y torturas y tal, pues la, lo que era la primera maqueta de MCD, de Me Cago en Dios. Justamente se llama, eh, bueno, la, acaban de reeditar con un nombre que tiene este P, se llama Empezamos un 23 de febrero, <laughs> en buena fecha. De, y en 1985 hicieron este, <clears throat> esta maqueta grabada en directo en, en la sala Yoko Lennons de Bilbao. Eh, esta canción después salió también en el directo del, LP e de, MCD, junto con otras canciones que están aquí en este P, que son Puta Cerda, Viva Mierda Rock and Roll, Popati Achera, No hay libertad de, expresión, MCD, y Vomitaré salió en el segundo LP, e que también lo recomiendo, que es un pedazo de disco total. Bueno, pues vamos a seguir, ya que hemos empezado con MCD, con otra banda, también de ahí del norte, que se llaman Radical Hardcore, que el, justamente en el 2015 van a sacar otro LP. E o sea, están aún en su auge de rock and roll. Y vamos a escuchar una canción que no tiene ningún desperdicio con lo que estamos hablando de tanta tortura, tanta religión. Se llama Dogma de Fe, Radical Hardcore. siempre vuelven a tope Radical Hardcore. Es una banda que para mí es brutal. Me encanta siempre esa banda de, del norte. Pues ya sabéis, eh, el que quiera saber de este, de este tema, su LP e sale a partir de enero del 2015, ya mismo. O sea, empezar ya a lo que seguramente que vuela. <laughs> Vamos a pasar con una ya que habéis puesto por aquí, eh, mientras venía con el coche un par de, bandas suecas, pues con otra banda sueca que ha salido ahora a la luz. Una banda total de high energy, como digo yo y como dice la gente. Se llaman DHH y vamos a poner una canción pues con su mismo nombre del grupo, DHH. A mí lo que más me atrae de, desechables es ese sonido sucio, alcantarillado, de sótano, a esa corta edad y cuando aquí en España no había nada de eso. Tú te ponías a ver los desechables y aunque te sonara raro, te sonara diferente, hostia, tenían ese poder de, atracción que decían, joder, es algo diferente, algo innovador sus limitaciones las utilizaban bien. No importaba que se perdiese el compás, no importaba que se desafinara, por supuesto que no importaba. ¿no? Conseguían hacer grandes, grandes misas negras, entre comillas, para seguir su terminología. Desechables teníamos todos la idea de que iba a ser una banda que iba a tener muchísimo éxito. No había nadie, nadie en el panorama del rock español que tuviera la fuerza de Tere como cantante, pero lamentablemente ocurrió lo que ocurrió. El rock, yo creo que una de las causas de su decadencia actual es que ha perdido todo el misterio que tenía. El misterio es magia y la magia es mito. Y desecharlo se, se hicieron su propio mito. Pero alguien que estaba en casa de los Cramps había visto la foto nuestra. Ah, no sé si miento, flipo. <laughs> Sí, estábamos escuchando ahora mismo el, trailer del Peor Dios, que próximamente estará por aquí. Y justamente escuchábamos la canción Destruye y Mata, que solo salió en este single que, sacaron en, el 82, eh, gracias a Tres Cipreses, que el, logotipo es muy <laughs> auténtico. Me vez de salir tres cipreses salían tres pollas. <laughs> Era el sello de uno de los de gabinete, ¿no? Sí, sí, bueno, del hermano me parece, que lo editaba Fernando Urrutia. Eh, y bueno, en este single, la portada me parece que también eh, tuvo mucha polémica, porque salía justamente pues como un papa muerto, o de esqueleto, y la verdad es que la canción, la oración también es brutal, El Peor Dios también es una canción auténtica. Entonces en la banda estaba Tere, que hacía aullidos, a Miguel a la guitarra y el batería de Miguel, por desgracia, al año siguiente pues murió en unas extrañas circunstancias poco usuales de un atraco que llevaba una pistola de pega, pero bueno, Sí, curiosamente no llegó a, no va a Miguel a, registrar enregistrar lo que había de ser el primer LP. Y con de Jesús Ordobas, al tráiler del Peor Dios era una banda que prometía molt estas bandas catalanas que se feien sentir mola a Madrid, no? eran pocas como loquillo, no? y eso, que eran, de y eso que eran de un pueblo que se llama Vallirana, de ahí de Barcelona, pero bueno, en Madrid eh, mucha gente le tenía... Bueno, la seguían bastante porque era una banda que que fue como ver a los Cramps pero en castellano. Sí, yo ya tengo ganas de ver el documental El Peor Dios, ¿eh? ¿eh? Sí, sí. Pues ya sabéis, El Peor Dios, el que quiera verlo, estará aquí en enero del 2015, los días 21 y 22, en el Teatro de... Chex Forteza. No, Chex Forteza no. Está Catalina Valls. Catalina Valls, ahí. El Paseo Mallorca. El Paseo Mallorca, el, el Palau de Chaprense, ¿eh? el que quiera verlo. Y del 23, el que quiera seguir con el tema, del Peor Dios. Eh, montarán ahí en el Gremi del Polino de Son Castelló un concierto que vendrá un grupo que se llama Anacondos, que estará en la batería de Pay. Tocarán temas seguramente que desechables. Y Comando 9 metros que vienen a presentar aquí Manolo Ubi a Comando 9 mm eh, de teloneros estará una banda mallorquina que se llama Monster Ones ya mucha gente aquí de la isla lo conoce. Y Que por cierto, esta noche, para quien nos escuche en directo, tocan en el túnel el aniversario de una movida de ciencia ficción. Sí, se llama. El, sello me parece que se llama Wave 4. Algo así de ciencia ficción, o sea, es una gente pues, muy maja. Dime, dime, dime. No, ahora a hacer un que si no hemos sí, a CFM Siempre lo a través de internet, internet Radio Bronca, Titoyeta.cat o Radio 77 per cert, els podcasts de Radio Broncas, igual que a vegada dius, hòstia, grupo grup m'ha agradat, però la pronunciación que tenen els de 1984, pues, no se trobar qué grupo Pues siempre te pasan en els podcasts que allà trobaràs el nom dels grups escrits, que de vegades se fa difícil. Sí, la veritat que se fa difícil. Això del peor dios, yo eh, me t'he emocionat, eh? A més en les festes de ciudad que mai sí, passa sí, También quería decir que estuvo producido por Jaime Gonzalo y Sabino Méndez de... Jaime Gonzalo del Ruta, ¿no? Es el que él escribió eh. el libreto que aparecía en la reedición de la maqueta de Exactamente, y Sabino Méndez, pues, que, que conoce a los pues ya sabe de, dónde viene la banda. Vamos a pasar. Vamos a pasar justamente, pues ya que viene toda esta movida aquí a, la isla, que ya han dado la vuelta eh, durante un año por la península y por parte de Sudamérica, han estado en Chile y en Argentina, y además que súper agradecidos por allí la gente. Vamos a escuchar un tema de comando, ya para calentar motores y que la gente ya empiece ya a pegar pogos y no boleros tradicionales en San Sebastián pues con la canción Cuando yo reviente. sabéis, a partir del 21, 22, 23 estarán por aquí lo del, el documental El Peor Dios y el 23, ya sabéis, el concierto Anacondos, eh, Comando 9 metros y Monster Ones. Recordad, Monster Ones también esta noche tocarán en el túnel en la fiesta del White Food. Em, oye, Raúl, ¿tú crees que conseguiremos una conversación con los anacondos o con Manolo Ubi aquí en el 1984 para arrancar el 2015 con fuerza? Yo creo que posiblemente se puede hacer. ¿Aceptas el desafío? Intentaré, intentaré. Por ejemplo, Intentaré que, por ejemplo, si ellos se quedan, por ejemplo, hasta el domingo, pues poderlos traer aquí el sábado, después del concierto. No, yo, yo, yo, puedo contactar tranquilamente con, el que se encarga de, la promoción. de la agenda, Manolo Cabezabolo, Manolo tranquilamente, a lo mejor posiblemente tengamos ese, ese, ese placer, ese placer de tenerlos aquí en nuestro programa de 1984. A partir del 20 de diciembre, ya sabéis, salen a la venta las entradas en Kowalski Coworking y en la tienda de Cleopatra, que es... Planeta Cleopatra. Planeta Cleopatra, exactamente ahí. O sea que el que esté interesado, ya sabéis, a partir del 20 de diciembre salen a la venta la entrada para el documental y el concierto. Ey, ya que sí. de yo Espera, yo tenía de, avanzar arriba al Pues tenía ganas de explicar una miqueta... al eh, futuro? se acabó el, el futur? El, eh, No, mm, no. Es, es nada Ah, és el futur. El futur. Uh, bueno, a part d'això, uh, doncs ahir vaig estar a una experiència extrasensorial. Eh? Ah, que després vos en farem una miqueta més d'això, però... bueno, sí, tenim, crec que ho tenim preparat. Podríem... Bé, i doncs sí, vaig estar eh, ahir, que se varen fer un parell de passes a la possessió de les FEAS, les Forces Elèctriques d'Andorra, que eh, feien la seva, una proposta extrasensorial que era la càmera oscura. Ah. I, i, bueno, i la veritat és que hi vaig estar i, i la veritat és que la proposta estava força bé, estava força interessant. Són 35 minuts en total l'oscuritat dins una habitació neta i amb la música d'esfees de tota pinya. Uh, la veritat és una experiència interessant. De totes maneres, m'ha semblat a vegades com, jo que sé, quan, quan te tires al llit i escoltes allà uh, la música tota pinya, pues és un el mateix. Però bueno, l'experiència va estar molt agradable i, i això. I és que també uh, presentaven, uh, si no vaig errat, el disc, no? Això, Sí, acaben de treure, fer un, una altra gravació, no? Mm. Un, un CD ja, a la fi en format físic, mm. i, i tu t'has fet amb unes còpies. M'he fet amb unes còpies, sí. N'he perdut una pas camí, però manco n'ha arribat una aquí. No sé què ha passat, però... Sí. Són quatre cançons, les veníem escoltant eh, en Escarro, sí. i, i la quarta de les cançons és una, banda, una big band instrumental formada per per en Tiamàs, eh, en Tomeu Canyelles, que va estar aquí el programa, en Jordi Martínez, en Llorenç Balaguer, en Clara Engold, en Toni Toledo i en Joan Cabot. Això va estar enregistrat al Sarritxola, si no, a Sineu per Toni Toledo i la mateixa banda, i també mesclat per, per el gurú eh, Josep Miquel Puigcerver Puter, a la seva porta còsmica. I la cançó que escoltem Se fa llarga, eh? Perquè són denses i tal. Però la banda és instrumental, però en aquesta cançó que escoltam hi ha una veu. És la cançó Pastor, que dona títol al ah, disco, sí. i la veu la posa en Jeroni Sancho de Marasma. Mm -hmm. sí, Això són FEA, vos recomanem aquest CD pels amants de, de les sensacions musicals més extremes. Uh, avui mateix també al mateix lloc on ha tingut uh, la cambra oscura uh, ahir i el dijous a uh, sa possessió uh, al Mercat Mutant, un mercadillo d'artesans i diferents històries o a on trobarem la paradeta d'un fotògraf habitual de, de, dels escenaris i dels bars d'aquí a Ciutat, de Sant Pato Conde uh, Ahí té la seva paradeta de fotografies i fanzines i llibres i allà trobarem el seu nou fanzine de fotografies, recomanat. I també en Pato Conde té una banda on toca la bateria, se fan dir Tentol i estan tocant a la possessió aquesta nit al Mercat Mutant. I bé, i uh, ja per, per acabar l'agenda una miqueta d'avui, uh, primer que hem estat allà eh, a uh, Oficios Terrestres, uh, uh, veient les dràstiques, i avui recordar-vos que si esteu per Palma no vos podeu per perdre el segon aniversari de Transitant. Vos hi esperam a la plaça d'Esport de Vale. En recordo vos que avui a les 7 de sora baixa, tot d'una que ha vist el programa aquest, a l'Ateneu de Falanich, en Esquerra de Sabella 3, la primera Hardcore Party, organitzada en aquest comprometut espai alternatiu de Llevant, i és un festival hip-hopero que tocaran La Fuerza del Mal, Criterio i Nox, 33 Família i Baltònic, Llenguatge Clandestí, Doble Sistema i DJ Gladi. I tinc entès que la llibreria Ideari hi ha una, oh, sí? una activitat que si qualcú la sap i si no la cercam, no? Bé, eh, és una... Sí, és, eh, hi ha sopar, eh, pa, crec que per recaudar pasta per, per, per de, de, de Mèxic. De Mèxic. No. Un altre clas doncs, de, de tortura, no? Ja, També, sí. de moment ha aparegut un tortura cadàver. Tortura i assassinat, 43, sí. 43 eh, estudiants. I recordar-vos que també eh, se celebra l'aniversari de la nostra amiga Natàlia, que ve molt per aquí. Eh, i Polaca, 40. Ah, això. I doncs, però bé, seguim així sense perdre més temps i és que cago en dena, no sé si vosaltres teniu bitllets o no, ja sabem mm. qui té bitllets per anar-se cap a Barna, sí, no puedo ir directos cap a l'Estraperlo de Barcelona perquè la veritat és que hi ha un concertado que cago en nena molt bo, sí. Molt sí. bo. I els que a ratos de Porao estaran a l'Estraperlo de Barcelona. Que vos pareix? De 8 de desembre. Quin dia? El de 8 de desembre, que és aquesta mateixa bueno, setmana. Que, sí? Que, de res. No, no tens res millor a fer, realment, a durant tota aquesta setmana, que anar a la sala d'Estraperlo el 18 de desembre. Conta diu que jo me sé. Mitja, 8 i mitja és Mallorquín se'n trobareu algun. Ara, no en veig cap. Jo en sé d'un. Jo sé també d'un. Som-hi, ratos de Porao. Los Estados Unidos son la primera potencia global. Es conocido por todos que la CIA trabaja y vigila rigurosamente a todo el mundo para evitar que ningún país pueda conseguir una alternativa económica que no sea igual a la capitalista norteamericana. El mundo necesita estar libre y a salvo de los intereses de los Estados Unidos y de las grandes corporaciones multinacionales, cueste lo que cueste, y de la forma que sea posible. Numerosos son los casos que demuestran la política de los Estados Unidos, Vietnam, América Central, Brasil, Chile, Oriente Medio y otros. Hace décadas el terror fue declarado en nombre del control de la economía global sabotaje, espionaje, boicot, sanciones económicas, intervenciones militares y un largo etcétera, algún día ellos tendrían que probar su propio veneno. Pensant, no, només recomanar una pel·lícula que he vist que va veure aquest passat dilluns, eh, se nom Matar al mensajero i és un poc tot en relació amb el que acaba de comentar i acaba de llegir Jim Bernat. Eh, pues... La guerra bruta i la droga i les armes dels Estats Units. Ah, pues mira, ja que fa recomanacions cinematogràfiques crec que val la pena recomanar La sal de la tierra amb les imatges sí. d'en Carlos Salgado uh, i ve molt amb el, amb, eh, amb el rotllo d'aquest àlbum que estem escoltant de Ratos de Porado que tenim aquí, Omnisciente Colectivo, un LP de l'any 2002, editat per Beat Generation Europa, Uh, són 14 cançons i escoltaven la cançó Terror Declarado i el text aclaritori que afegien. Pues sí, un lujazo que estiguin Ratos de Porao en actiu des de l'any 80-81, no haguin deixat de tocar mai, no haguin deixat de publicar discos mai, jo crec que és un grup que no se li pot dir res, han estat a diferent palos, agraden a gent del metal, del trash... Del crust, a, eh, perquè també tenen punk. discos molt crust, també... Punk rock... I encara que el pobre Gordo sigui un personatge públic al seu Brasil com si fos en Santiago Segura, pues, <laughs> crec que han mantingut un rotllo compromès. En aquest omnisciente col·lectiu és un, té una portada Gatefold, que són aquelles que s'obrin, i te trobes uh, dos indígenes menjant un McDonald's, ben trist. Don Donsi, ratos. Pues bueno, ya que estás hablando de que. que eh, ese conciertazo. Ah, vale la pena recordarlo, ¿no? ¿no? Dos, dos, dos, los dos conciertazos. Tú los viste dos veces en Mallorca. dos veces en Mallorca. Uno estaba de puta madre con el resacón del día siguiente. Y la segunda está, aunque estuviera con las verzas vale, bueno, saqué fotos por todos lados Son tres o cuatro vagadas que han venido aquí a Mallorca. No han tontería, porque creo no, que... dos. dos. dos. dos. dues. Jo crec que... Eh, no? no el que passa, Bernat, que tu has viscut molt d'anys a Barcelona i a lo millor sí que els has vist allí. Uh, recordo alguns. N'hi va un... El, uh, eh, ah, no, claro, n'hi va un que varen venir a tocar i justament coincidia que estaven a Barúquers tocant al casal del Guinardó i, i després del concert els van dir escolta, que estan a Baruquers en l'escola del Guinardó i van anar tots cap allà a veure claro. que hi havia aquell tema Kill the, Kill the Baruquers sí. que tocava a, a, a Ratos i també crec que Baruquers tenia un tema que li dedicaven a Ratos i però... crec que el mateix, jo no era, però he sentit dir que el mateix dia tocava Baruquers a un altre lloc i que se van acabar de festa plegats les dues bandes, que era sí, un, sí, com una no, conya no, que tenien que, entre elles no, no, és que, ah bueno, el dia de, de per això, ah sí, sí Y eh, vale la pena recordar que ibas ser... gira Sí, ser. la pena que iba a ser, que va, se va a Mallorca, que era aquell celler edición edición A sí, a mitjans 90. Gracias, edición Gracias Y <laughs> bueno, ya que estamos hablando de, de geniales bandas, de geniales bandas, vamos a ir con una de mis preferidas. Y ya que estás hablando justamente de la expansión Yankee, están siempre por todos lados. Y de la ley Mordaza creo que también tiene cuenta. Sí, sí, tiene, tiene, justamente es que viene a, a pelo, a pelo. No, no, venía preparado, pero no sé por qué siempre tengo telepatía con vosotros, cabrones. <laughs> que has traído un compartido de hielo Fracón en el niño Nicolás. Pues, sí, algo así, algo así, algo así, algo así, algo así. Es justamente los Dick Kennedy y la canción que vamos a escuchar es la canción, pues eso, I Spy. time for Democracy. Kennedy, spy y Qué bueno esta canción, como todas las canciones de este pedazo de disco. Sí, Time for Democracy, no? que va ser, si no vaya Rat eh, editat el 86 para Alternative Tentacles. Exacto, sí, por el sello de, la banda. Mm. Que bueno, eh, he visto comentarios por ahí que diciendo que este disco pues es de lo peor, pero para mí <laughs> este es uno de los mejores que tiene, bajo mi punto de vista. No te desperdici, vamos. No te desperdici, además, canso. Eh, bueno, vamos a seguir pues con otra banda también ya de, de ahí de California. Con Black California, sí, sí, sí, no me equivoco, no me equivoco. Ahora estaba yo ahora pensando en otra, <laughs> en otra cosa. Eh, es, una, es un grupo, se llama Black Flag, es otro también de mis grupos preferidos. Justamente en esta canción, que se llama Sleep, eh, eh, Sleep It In. Sleep It In. Sleep It In, exactamente, gracias, Fede. en esta canción justamente canta una chica. Es una chica que es del grupo L7, una gran banda también de chicas, todas. Sí, señor que entre todas hacen un gran peso. Pues sí, es un genial álbum del año 1984, como pone aquí, de su propio sello SST Records y con portada, como no, de Raymond Pettibon, el hermano del guitarrista Greg Ginn. Sí. La portada no, es, no tiene desperdicio, creo que todas ya deberíamos conocerla, así que no nos haremos eco. No, no. Pues vamos a escuchar esa canción de Black Flag, Sleeping. Hey, mama. La vaga general d'Itàlia, convocada pels dos grans sindicats del país, ha acabat amb una desena de detinguts i un centenar de ferits. A banda de Milà, els incidents més greus s'han registrat a Turí i a Gènova. Segons els sindicats, el seguiment ha estat del 70%, però el govern, de moment, no n'ha donat xifres. Els transports públics han estat els més afectats. A Roma, les tres línies de metro han quedat totalment tancades des de primera hora. L'aturada també ha afectat els aeroports a Catalunya. S'han cancel·lat 12 vols. Hem Uh, eh, bueno, això és una d'aquestes notícies de la vaga general eh, contra la reforma de Renzi, eh, contra la reforma laboral i, bueno, i eh, aquests incidents que, que han ocorregut en aquesta vaga. Sotto l'immagine della patria, sotto l'immagine dello Stato serpeghia la corruzione, uomini politici venduti, no al governo mercato. corruzione, uomini politici venduti. No! al Governo! Mercato! Usate i nostri soldi per i loro conti traffici! Usate la nostra buona fede per la loro immagine onesta! No! Mercato! Mercato! Sotto il mangio della patria! Sotto il mangio dello Stato! E pensa la corruzione! Corrupti corrotti! No! Al governo! Mercato! No! No! Come i politici! i nostri soldi per costruire le loro base con i loro complicati e poi ci fregano le spalle no no Pues així sonava la cançó Corruzione Estatale, una cançó del grup italià Eusarse, i que apareixia un recopilatori eh, on apareixen temes en directe i alguns 7 pulgades que van editar eh, als anys 1983. 81-83. Sí, és una recopilació del 81 al 83. I quasi que amb això hem apurat tot lo del programa d'avui, ¿no, Raúl? Pues casi, casi sí, sí, sí. Podemos despedirnos con alguna canción, si queréis, de otro grupo, pero casi, casi ya estamos llegando al final del programa. Y bueno, recordar a todo el mundo que la semana que viene seguramente que habrá un programazo total con buena música, buena compañía y con todos vosotros al otro lado del micrófono. O sea, ya sabéis, escuchar música que suavemente. Y mira, y como citaron un, un italiano... que se de Rico Malatesta, acabarem aquest programa que decís, pero... ¿Cuántas veces tendremos que repetir que los anarquistas no queremos imponer nada a nadie, que no creemos ni posible ni deseable querer el bien de la gente por la fuerza y que lo único que queremos es que nadie nos imponga a nosotros su voluntad que nadie pueda imponer a los demás su forma de vida social de no ser libremente aceptada? Pues es una buena pregunta y la misma respuesta es justamente lo que dice toda esa pregunta. Y ens acomiadam dama un grupo argentí que se fan de soberanía Personal, vos el presentàvem semanas enrere y es que aquí al 1984 ens ha arribat eh, el disco promocional, un test pressing de lo que será un LP que publicará Metadona Discos desde Mallorca ben aviat. està a la fàbrica. Eh, és una gravació que va sortir originalment l'any 1987 a eh, un casset que se fa, va fer dir eh, Benditos sean muñecos que pegan. Eh, això serà la referència número de 8, ens arriba amb una fulla promocional que ja no ens dona temps a llegir, però que està firmada per en Maniano Martínez de Defensa i Justícia i Ataque 77, firmada l'any 2014, i pensant que serà un discazo.